plasto el bambuo. Dum la lasta iaroi, la TUTTA mondo mal tranquilligis pro la grandega quanto da PLASTAJOI. CITIO materialo, derivita pleiofte el petrolo, farigis usata por plei diversae celoi, sed precipe por pacumoi. La ciferoi estas prescau neimageblae, la homaro productas ciu iare pli ol quartcent milionoin da tunoi da plastajoi. Du trionoi el tiui taugas por rapida usado, cae tui farigas forgetajoi. Grandega quanto el tiui forgetajoi farigas simple rubajoi. Mal pli ol dec procentoi estas reciclatai. La problemo estas che plasto ne degradigas rapide. Male, gi restas en la medio dum iarcentoi. Citio damagias la oceanoin, la naturon, la climaton, la sanon de bestoi cae de homoi. Microplastagioi estas trovatai cie. En niei mangiagioi, et in la cerboi de homoi kai in la placento kai scientisto ancora ne plene scias la consequenzo in de tio por contrao eblan e catastrofon ki u minatsas tio in lando in clopodas de quelca tempo producti plastajo in el aliai fontoi nome el materialoi troveblei in la naturo, quiui povus rapide degradigi post la uso. Dis nun ili ne successis. La nova e plastajo e derivita el vegetajo ne presentis la saman qualiton kai usebletson de la tradizia petrol de vena materialo. Crome ili ancora resistas suffice longe en la naturo antau plena degradicio. Antau ne longa tempo, cinae esploristoi publicigis en la revuo Nature Communications la resultoen de nova experimento, quio malfermas pordon al la solvo de la plasto problemo. Ili modifis la prilaboradon de fibro de bambuo en tute nova maniero, cae atingis bonegan producton. Per nova solvajo ingeniere farita, ili dispecigis la matrizon de bambua celluloso disformado de homogena molecula sistemo poste ili stimulis la tuton per etanolo cae aliae substansoi. Per tio, ili successis formi producton resisto povan cae facile degradeblan, sem eligado de toxae substansoi. La nova bambu de vena plastajo degradigas en la naturo post quindec tagoi, cae estas profito done recicleba. Crome, la sistemo de productado estas economia favora. Temas prilumo de espero anta complica de fio. Bambuo estas fonto de ligno celuloso, quio rapide crescas cae liveras pli ol sepdec octunoina da tiu materialo el po ciu hectaro, nome quar como quinoble pli ol aliae lignajoi. Gi do estas avantage plantebla cae dauri pova.